lakini baada ya aya hiyo akafuatishia aya nyingine inayoonyesha kiwango cha kujitetea sawa baada ya aya hii walladhina idha asabahumul baghy hum yantasirun akataja mpaka na kiwango cha kujitetea kwamba huko kujitetea kwenyewe ni kwa kiwango usivuke kwa sababu wenyewe wanasema an-nuqsanu haifun wa ziyadatu dhulmun kwa hiyo hapo kati na kati watasawi huwa al na kufanya sawa sawa ndio uadilifu wabihi qamati as-samawati wal-ard na kwa sababu yake huwa uadilifu imesimama mbingu na ardhi akasema wajazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha na malipo ya ubaya ni ubaya mfano wake kwa mfano wake usivuke mpaka vile ulivyokuwa umefanyiwa wewe basi lipize kwa kiwango kile kile usizidishe ukizidisha utakuwa umefanya dhulma ndio maana akasema wajazaa sayyi'atin sayyi'atun mithluha na malipo ya uovu ya ubaya ni ubaya mfano wake watu wa balagha katika ilmu albadii inaitwa jinasu almuzawajati lafzi au kwa lugha nyingine inaitwa almushakala kisoma kwenye vitabu vile vikubwa vikubwa vya zamani kina sakaki na wengineo tukuta lugha hizo kama jinasu almuzawajati allafdhi ambao ndio ile wanaita almushakala ni fannu muhimu jiddan katika maneno ya Kiarabu fani muhimu sana kujua maneno vile yalivyo eh kwa sababu ndani yake kuna dhikru shay bilafdhi ghairi limujawaratihi tumekitu mushakala dhikru ashay bi bilafdhi ghairihi kukitaja kitu kwa tamko la kitu kingine limujawaratihi wa limusahabati kwa sababu ya kule kusuhubiana kwake na kukaa jirani ukaitwa kulipiza kisasi mfano wake nao pia ni uovu wa wajazaa'u sayyi'atin na malipo ya uovu sayyi'atun mithlu ikaitwa sayyi'a nayo na aliyekuwa si sayyi'a ni uadilifu wenyewe lakini kwa nini kwa sababu ya ile jinas almuzawajati al ambayo ni almushakala dhikru shay bilafdhi ghairihi limujawarati na malipo ya ubaya au malipo ya uovu ni uovu mfano wake mtu akikutenda ubaya na yeye atalipwa ala jinayatihi bila ziada juu ya ule ubaya wake na uovu wake pasi na kuzidisha kwa sababu wal hurumatu qisas faman i'tada alaykum fa'tadu alayhi bimithli ma i'tada alaykum yoyote atakayewashambulia nyinyi kafanya uadui juu yenu na nyinyi mlipizieni mfano wa vile alivyowafanyia sawa kwa sawa bila ziada pasi na kuzidisha tumeelewana kwa hiyo mtu anapokuwa amefanya vibaya amesema ame, ame, ame neno talipa ukitaka lakini kusamehe ndio bora zaidi ndio maana akasema faman afa wa aslaha basi yoyote atakayesamehe na akatengeneza mahaba faman afa yoyote atakayesamehe amman asaa ilayhi eh, kumsamehe yule alimfanyia ubaya wa aslaha na akatengeneza akatengeneza njia ya kupendana pale fa ajruhu ala Allah ujira wake uko kwa Allah Allah hataupoteza ujira wake kwa kuwa jambo alilofanya ni kubwa sana na ni wachache wenye kufanya hivyo basi ujira uko kwa Allah subhanahu wa ta'ala aslaha al-amal قاله سعيد بن جبير أصلح بينه وبين أخيه قاله ابن زياد وهذا مندوب إليه في العفو عن التائب دون المصر hili ni jambo lenye kusuniwa lenye kupendezeshwa lenye kupendekezwa katika kumsamehe mwenye kutubu kinyume na yule mwenye kuendelea kwamba sasa unaweza kumlipizia kwa hiyo jambo lake ukalipeleka kwa mwenye mamlaka ili ulipize kisasi faman afa wa aslah basi yoyote atakayesamehe na akatengeneza amali akatengeneza mahaba baina au akafanya sulhu fa ajruhu ala Allah basi ujira wake uko kwa Allah innahu la yuhibbu adh-dhalimin hakika yeye hawapendi madhalim angalia kule pia waljuruhu qisas hata majeraha pia na qisas aljaiha almudhiha sio kusoma kwenye fiqh utaona aljaih jeraha lenye kuingia ndani kama kwenye tumbo mtu akamkota kita kisu kaingia ndani jaih almudhiha jeraha lenye kudhihirisha mfupa lina kisasi lakini faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratullah sheria inahimiza katika mambo hayo ikiwa waweza kufanya wala in sabartum la khairul lisabirin kama mtavumilia kama mtafanya subra basi hilo ni bora zaidi kwa wenye kusubiri na ndio maana imekuja katika hadithi sahihi aliyoipokea Imam Muslim rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alayhi wasallam qala amesema mtume sallallahu alayhi wasallam ma naqasat sadaqatun min malin sadaka haijawahi kupunguza mali hata kidogo sije kwamba mali yako imepungua kwa sababu ulimpa mtu fulani sadaka sadaka haijawahi kupunguza mali ma nakhasat sadaqatun min malin ile jari na majruri fi mahali nasb maf'ulun bih min imeletwa pale litawaghul fi tankir mali yoyote haijawahi kupunguza sadaka mali yoyote yani takdiri yake ilikuwa ma naqasat sadaqatun malan sawa sadaqa haijawahi kupunguza mali hata siku moja bali inaizidisha wama zada Allahu 'abdan bi'afwin illa 'izza Allah subhanahu wa ta'ala hamzidishi mja yoyote kwa sababu ya kusamehe isipokuwa utukufu mtu amekutukana amekufanyia kadha wa kadha afautu anhu nimemsamehe Allah anakupa utukufu anakupa izza وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا Allah subhanahu wa hajamzidishia mja yoyote kwa sababu ya kusamehe isipokuwa illa izza anakupa izza wewe wama tawadha ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah na hajawahi mtu yoyote kunyenyekea kwa ajili ya Allah isipokuwa Allah atamkweza atamnyanyua unaponyenyekea wewe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni mutawadhi sio riaa kwa ajili ya kujionyesha kwa watu kwamba wewe ni zahid wewe ni mutawadhi wafanya hivyo lillahi rabbil alamin atakayefanya hivyo Allah anampa rif'a anamnyanyua daraja kwa hiyo faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah yoyote atakayesamehe atakayesamehe na akatengeneza amal akatengeneza mahaba baina yake na huyo aliyekosana naye basi ujira wake uko kwa Allah pamewekwa nafasi ya kulipa kisasi sawa imewekwa nafasi hiyo na nafasi yenyewe kulipa kisasi iwe ni mfano kwa mfano si kwamba mtu amekutukana wewe wamkatakisu nini kanitukana na mimi mchanja visu amekutukana mara moja umemtukana mara kumi hizi zilizobaki utalipwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu haitakiwi haif wala dhul wewe umekwenda utakia tasawi amekutukania mmoja katika wazazi wako ukamtukania wazazi wake wote wawili baba na mama baba na mama yako dhulm si ndio tunavyofanya hivyo kataja jambo fulani basi atapita mpaka mlango wa uwani pita mlango wa mbele mpaka uwani atoka huko haifai na wala haifai mtu kumtukania mtu mzazi wake ili ni kuwalaani wazazi akilipa yule ni jambo baya tumefahamu jamani yani usiishi kimtaani mtaani wewe kutokana ile sheria ikuongoze hapa papo umetelezwa ah hapa sasa sheria inatakiwa iniongoza hapa hapa sitaki kupita mnaelewa hata kama utaandika utatukana kwa jina alismu limustaar kama wanavyofanya watu hivi sasa kwa jina feki inarekodiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na utakwenda likuta mbele sukuki zako utazikuta mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala sawa kwa hiyo pamewekwa kiwango yaruhusiwa ku kujitetea lakini kwa kiwango fulani wajazaa sayyi'atin sayyi'atun mithluha lakini ukijishusha zaidi sasa ukaamua kusamehe fa anta rajul sawa anta rajul ali ni nini hapo الرجل هاي ولمن انتصر بارك الله فيكم ولمن انتصر وإن الله لا يحب الظالمين ها وسبب ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون طيب ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل na mwenye بعد baada ظلمي kudhulumiwa basi hao hakuna juu yao njia ya kulaumiwa kuna maneno pale ibn Uthaymeen nimesahau kuyataja al-Imam ibn Uthaymeen katika maneno uh, ya Allah subhanahu wa ta'ala faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah akasema almuradu aslaha fi afwihi muradi ni kuwa ametengeneza katika kule kusamehe kwake swara afwuhu mushtamilan ala al kukawa kule kusamehe kwake kumekusanya ku, kuitengeneza jambo lile jambo likawa limekuwa zuri sasa amesamehe na akalitengeneza lile jambo likawa liko katika kiwango cha ubora kabisa huyu ujira wake utakuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala wala man intasara ba'da dhulmihi na mwenye kujitetea baada ya kudhulumiwa kwake fa ulaika ma alayhim min sabili basi hao hakuna juu yao njia ya kulaumiwa haifai kumlaumu sawa الاذان اذن نعم يقول الله تعالى ولمن انتصر hii ni taukidi yaliyotangulia baada ya kuwa tusema wajazao sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah sawa mtu asije akafahamu kwamba basi hairuhusiwi tena kujitetea akarudia tena ili kuonyesha kwamba kujitetea kupo wala man intasara ba'da dhulmi na yoyote atakayejitetea baada ya kudhulumiwa fa ulaika ma alaihim min sabil hao hapana juu yao njia ya kulaumiwa wala man intasara na yoyote au na mwenye kujitetea baada dhulmihi baada ya kudhulumiwa fa ulaika ma alaihim min sabil hao hapana juu yao njia ya kulaumiwa hawastahiki lawama la uqubata alaihim wala lauma alaihim hapana kuadhibiwa wao wala hawatalaumiwa wao wala haraja idha akhadhu haqqahum duna ziyada pana vibaya watakapoichukua haki yao pasi na kuzidisha inma sabilu ala alladhina yadhlimuna an-nas hakika hapana vingine njia ya kulaumiwa iko juu ya wale wanaowadhulumu watu inma hakika hapana vingine asabilu njia ya kulaumiwa ala alladhina yadhlimuna an-nasa iko juu ya wale wanaowadhulumu watu wayabghuna fil ardi bighairi alhaq na wakafanya jeuri katika ardhi pasi na haki ulaika lahum adhabun alim hao watastahiki wao adhabu yenye kutia uchungu yani inma al'uqubatu walithmu ala alladhina ya'taduna ala an-nas fi dima'ihim aw amwalihim aw a'radihim aw ghairi dhalika min huquqihim madhambi na adhabu itastahiki juu ya wale wanaowashambulia watu wanaofanyia uadui watu katika mali zao katika damu zao na, au mali zao au heshima zao au yasiyokuwa hayo katika haki za watu wayatajawazuna alhadda bilfasadi fil ardi bilkufri au almaasi na wakawa wanavuka mpaka kwa kufanya ufisadi katika ardhi kwa ukafiri au maasi au takabburi ala nnasi au kufanya kiburi juu ya watu kutakabari juu ya watu wa talabi alistilai alaihim ah, bighairi haqqi hao ndio watastahiki adhabu hawa ama hawa wanaojitetea hao mtu amekuvamia kwako bab ataka kuue pambana naye amekuvamia ataka kupore mali yako pambana naye amekuvamia ataka kumpora ahli yako mtoto wako ataka kumdhuru pambana naye daf'u sa'il hiyo katika sheria iko lakini kila kitu ile dafu inakuwa kwa darajat sawa si kila mtu anastahili kupigwa kwa upanga mwingine fimbo ya mtosha si kila mtu anastahili kupigwa risasi mwingine kisu cha mtosha sawa mwingine makofi ya mtosha kwa hiyo utaangalia ile hali aliyokuja nayo hujui utachukua kile ambacho ni ghalib katika fani sawa kwamba hawa aghlabu wanakuja watu wengi kundi na silaha na silaha za moto kama unayo nayo watoa yako lakini kabla ya kumpigia kichwa mpigia mguu ndio maana ya dafu sa'i sawa kwa hiyo kila kitu kiko kwenye kiwango chake na kwa vile vinavyohitajika wewe ukifanya hivyo waambiwa ah muuaji yule bwana nini akaua majambazi bwana si muuaji wewe wewe ulikuwa unajitetea na uko sawa mfahamu hauna lawama wala hakuna kisasi hakuna lawama hakuna kisasi sio mtu amekuja ameiba champali ameiba malapa basi wampige risasi wamkata kichwa kwa nini kaiba malapa si sawa unanielewa yani nasema itegemea na mazingira mtu ushamkamata huyu hapo na ni mambo watu wayafanya hata misikitini watu wengi washauliwa misikitini kwa sababu kaiba viatu mwizi kweli kweli mara kaiba viatu vya huyu mara kaiba siku amemkamata apigwa msikitini atolewa barabarani hapo atiwa moto nini au ah, mwizi tumemchoka sasa ndio hukumu yake si hukumu yake lakini ni jahili imezidi kwa watu ujinga umepituka mipaka watu wachomwa moto kwa sababu kaiba kuku au kazi yake akipita kwenye uwa za watu nyua huko watu wameanika nguo zao nguo za watoto aiba huyo apita nazo mashuka akimbia naye wakimkamata wamtia moto bwana hii si kuwatetea wezi sawa lakini si haki kwa sababu sio hukumu yake watu kama hao utiwa adabu na iftidaa lakini si kuua kwa namna hiyo na kama anastahiki kupigwa haddi basi ni kukatwa mkono wake kiganja tena cha mkono eh wa kulia kushoto wa kushoto ili aweze kula kwa mkono wa kulia akirudia tutamkata unyayo wa mguu wa kulia atembee vizuri akirudi tutamkata mkono wa kulia sasa Ali bin Abi Talib alikataa kukata mkono wa kulia sema hapana alafu vipi atakidhi haja zake atakula vipi itakuwaje lakini kisha mkono hivi ya nne atakatwa mguu wa kushoto aibe tena sasa utakuwa ni kiboko wewe bado aiba utafanywa taazir taazir itaangaliwa sasa itakuwaje eh? imamu ataangalia na hizi ni hukumu anazitoa ni nani mtawala si watu kwamba sasa imamu lete kisu lete kisu nini tukati mkono ah tumalizie hizi aya tatu na kwenda kwa hiyo lawama itakuwa haiko kwako wewe wewe unajitetea lakini jambo lishaingia katika hima yako mtu amekufanyia ubaya labda amekupiga au amekujeruhi na ikawa amedhibitiwa anaweza kupelekwa kwa kwenye watu wenye mamlaka sasa basi mpeleke huko usichukue hukumu mkononi mwako hapa tutazungumzia katika hali ambayo wewe sasa huwezi kulidhibiti jambo ila ujitetee ndio watu ambao wafanya mazoezi kwa sababu waweza kupigwa na watoto wadogo tu mbele ya mke wako pigwa makofi una pavu kabisa ah cheza hapo kwamba kudhibiti una cha kufanya unatakiwa upambane tumie maarifa upambane muombe Allah subhanahu wa ta'ala نسأل الله العافية والسلام إنما السبيل على الذين يظلمون الناس hakika hapana vingine njia ya kulaumiwa iko juu ya wale ambao wanawadhulumu watu wayabughuna fil ardi bighairi alhaq na wanafanya jeuri katika ardhi pasi na haki ulaika lahum adhabun alim hao watastahiki adhabu yenye kutia uchungu adhabu mujiun mulimun adhabu yenye kuumiza sana yenye kutia uchungu wala man sabara wa ghafar na mwenye kusubiri na akasamehe ay sabara ala ma yanaluhu min adha an-nas amesubiri juu ya yale yaliyompata katika udhia wa watu washatara dhanbahum amesubiri alafu akasitiri makosa yao akayasitiri wataghadha an isaatihim watasamah na akayafumbia macho makosa yao na akasamehe falam yantasir li nafsihi ma qudratihi ala dhalik akawa hakujitetea kuitetea nafsi yake pamoja na kuweza kwake kufanya hivyo fa inna sabrahu wa ghufranahu hadha hakika kule kusubiri kwake na kusamehe kwake huku inna dhalika la min azmi al-umur hakika hilo la kusubiri na kusamehe ni katika mambo yenye kuazimiwa mambo yenye kutakikana na sheria azima hiyo katika mambo yanayotakiwa ay min al-umuri al-mashkurati al-hamida التي حث الله عليها واكدها ambayo Allah ameyahimiza na akayatilia mkazo waazama ala ibadihi al-amala biha na akawawajibishia waja wake kuyafanyia kazi wajaala alaiha thawaban jazilan wa thanaan jamila na akajalia juu yake thawabu nyingi na sifa njema wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a haiwezi kulingana sawa mema jema na ovu idfa billati hiya ahsan wewe utakiwa ondosha kwa ile njia iliyokuwa nzuri zaidi fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa كانه ولي حميم تمسوا ketika فصلت بالي وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم تمسوا ketika سوره فصلت كوي ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور جعلنا الله منهم كوي ان شاء الله ketika الاسبوع القادم tutamalizia kwa majlisi mbili kuna vikao viwili kwa kuimaliza sura hii الله lakini kuna mambo mengi ya kujifunza katika aya hizi tulizozisoma miongoni mwa hayo ni mtu kufahamu kwamba katika mambo muhimu ya dini ni kutawakali kwa Allah na kujiepusha na kukimbilia kujiepusha na kabairu dhunubi wal fawahish na mtu kuwa mpole na kusamehe wakati wa kuweza kufanya hivyo kusimamisha swala kutoa zaka kushauriana katika mambo ya pamoja na kujinusuru dhidi ya dhulma kujitetea na katika kushauriana Al-Hasan radhiyallahu anhu alikuwa mara nyingi anasema ma tashawara qaumun qat illa hudu ila arshadi umurihim ma tashawara qaumu qat watu hawajashauriana hata siku moja illa hudu ili arshadi umurihim isipokuwa wanaongozwa katika yaliyokuwa menyoka katika mambo yao wanaongozwa katika jambo lililokuwa na unyofu maneno haya ameyataja imamu Ibn Abi Shayba katika al-Musannaf na Ibn Jarir kutoka kwa Al-Hasan Ibn Ali sibti rasulillahi صلى الله عليه wasallam الحسن بن علي Ali الله anhuma kwa katika mambo ambayo yatakiwa watu wayapatilize ni kushauriana baina yao na watu kutofanya i'tidaa katika mambo na kufuka mipaka kila kitu kiwe katika mahali pake na kusamehe ni jambo kubwa kusubiri ni jambo kubwa sana mtu kusubiria udhia wa watu watu wana maudhi mengi na Allah akikupa kifua cha mambo hayo chaweza kusubiri basi umepewa fungu lilokuwa nono sana katika huu ulimwengu kuna watu hufa kwa ki, kwa sababu ya udhia tu mtu apatwa na maradhi vile kasemwa tu na mtu fulani basi roho yake inapapatika namna hiyo pressure maradhi yamekuja nini kwa sababu watu wamsema vibaya watu mimi wanisema vibaya mimi mimi basi ni hivyo mpaka afa sanaoneka tu sasa ile kuwa kuwa na uwezo wa kusubiri juu ya udhia wa watu ni saada naitaka Allah subhanahu wa ta'ala akupe tawfik najua huyu kanifanyia ubaya huyu lakini nimemsamehe lillahi rabbil alamin basi imeisha basi ujira kwa Allah haitapotea ile sababu ni katika a'malul البر katika matendo mema msamehe msamehe lillah imeisha haya وإضافة العزم إلى الأمور من إضافة الصفة إلى الموصوف ساو عزم الأمور من إضافة الصفة إلى الموصوف أي من الأمور العزم من الأمور العزم ووصف الأمور بالعزم من الوصف بالمصدر للمبالغة في تحقق المعنى فيها للمبالغة مسفك مصدر من عزم الأمور أي من الأمور العزم مسفك مصدر بالله نسأل الله لنا ولكم العافية والسلام